завдало вам якихось незручностей. Після обіду я зможу звільнитись, відповів я. Добре, якщо зможете. Будьте тут годині от третій. Домовились, пане комісаре. Я вважав за краще негайно попередити комба. Знав, якщо активне поновлення набере розмаху. Він не пробачить мені того, що я не ввів його вчасно у курс справи. Гумб слухав історію з анонімним листом, утупившись у мене своїми маленькими крокодилячими очицями. Що ви збираєтесь робити, любий Норею? Переїдете з вашого топливого острова? Я сказав, що про це не може бути й мови. Е, я чекаю вказівок поліції. Браво, браво. Ви не знаєте, чи вже піднято по тривозі карну поліцію? Щось вже повідомлено пресі? Не думаю. Мені здається, у намірах поліції давати поки що якомога менше інформації в газети. Клумб підвівся, велично розчавивши кубку сигарного попелу на вилозі свого піджака. Мій любий норив, ну, ви не дурень. Ви знаєте, чим завдячуєте газеті, і знаєте також, як високо я вас ціную. У ваших руках невірогідна нагода, виписавши півколо, він підійшов до мого крісла, схилився наді мною трохи, притрусивши попелом. У вас є сім'я, родичі? Ви застраховані? А може, маєте подружку, яку не хотіли залишати в скрутному становищі? На мить мені перехопило подих, та я силовано посміхнувся. Те, що виявляв до мене комп, було в його розумінні по справжньому щирим співчуттям кожному разі, якщо вам потрібен невеличкий аванс, негідник і тут не розгубився невеличкий аванс. Я відповів, що нічого не потребую. Кумб знову сів. Отже, треба, чуєте, треба, щоб ви зберегли для нас виключне право на цю тему. Тепер ви головний персонаж. Ви зірка. До речі, є ваш портрет у фотобюро? Добре, прекрасно. Розслідування ось ось розпочнеться, ви стежите за ним, влаштовуєте все таким чином, щоб жодна інформація не потрапила в чужі руки аж до несподіваної розв'язки. А я певен, мій любий Норею, що ми наближаємось саме до несподіваної розв'язки. І, зокрема, ви відмовляєтесь від будь-яких заяв, бо, зрештою, йдеться ж про вас. Я сам простежу, щоб ваше ім'я не згадувалось до того дня, ну, в той день, мій любий, вийде головна газета вашого життя. Чи моєї смерті не втримався я? Комб сперся ліктями на свій величезний стіл. Знаєте, про що я вас попрошу? написати зараз дещицю про анонімний лист, про ваш візит до комісара, а також про ваше життя на Тополевому острові. Ну, щось на зразок спогадів і трішечки почуттів. І е, залиште це тут у мене. по Потойбічні спогади, зрозуміло. На місяць раніше я б підвівся і пішов геть, кинувши компові в обличчя, що він найвідразливіша істота, яку я будь-коли зустрічав. Та його природність роззброювала мене. Ну, Хіба можна звинувачувати крокодила в тому, що він поводиться по крокодилячому, агна ну, яка за те, що скачує кульки гною. І Бог кумб навіть приваблював мене деякою мальовничістю я був згоден написати свій посмертний репортаж.